надад дэгдэг хүн хилээж үхэхгүй хэмээн эзэн алдаж байна. Эзэн та нарт хамт байх болтугай. юуны бичсэний дагуу Сэмидиний ариуллаас уншууллаа. Эцэмийн сүүл жавханы тань байх болтугай. Би таны Лазарет гэж эр өвчтэй байлаа. Би тань бол Марта. Түүний дүү Мария хоёрын тус хүн болоо. Мария бол эзнийг тосоор тослоод түүний хүлээг үсээрээ арчсан тэр эмэгтэй байв. Түүний ах Лазар нь өвстэй байв. Тиймээс Экстус Есүстэй хүн илгээж эзэн минь харааж таны харилтаа хүн өвдөв хэмээн хэлүүлэв. Үүнийг сонсоод Есүс энэ үгсийн үйл рүү биш харин үгээр бурханы хүү айлдрашуулагдахын тулд бурханы айл айлдрын төлөө юм гэлээ. Марта түүний охин дүү болон ах Лазарыг Лазарыг нь Есүс харилдаг байлаа. Лазарын өвдсөнийг сонсоод Есүс байсан газараа хоёр хоног дараа нь тэр шавь нартаа дээрээ та хэцүү юу дээр рүү явж гай гэхэд шайнарын раби сайхан юдэчүүд тань руу чулуу чулууд чулуу дахаар цавтаж байсан та тийшээ дахиад явж гэжөө Иесус өдрөд 10-20 цаг байдаг биздээ хэрэг хүн өдрөө явбал тэр ертөнцийн гэрлэлийг үздэг тул бүтрэхгүй харин шөнө явбал Хүний дотор гэрэл бэхгүй төр тэрэ бүтрэн гэж хэлэв. Ингээд цагдсныга дараа тэр тэдэнд бидний амт Лазар унтжээ гэвч би түүнийг нойрноос нь зэрэг хийх явна гэт шайнаар түнд эзэн хэрэг үндсэн бол тэр эдгэн гэв. Есүс Лазарын үхлийн тухай альдсан ажээ. Харин тэд түүнийг түүнийг зүгэл унтах тухай ярьж байна гэж буджээ. Тэгээд тэр Есүс тэдэнд шуудхан Лазар үхсэн. Та нарыг итгүүлэхийн тулд танд байгаагүй дээ. Би <clears throat> би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түн рүү явцгаая гэж зайлдлаа. Гэтэл хэрэг гэдэг Томас бусад чайнарт Tomorrow бас явцгаая. Тэгээд түүнтэй хамт үхий гэж хэллээ. Есүс ирээд Лазар буушинд дөрөв хоног байсныг мэдв. Бетан Иерусалимаас холгүй 15 стадия орчим тэртэ байдаг гэжээ. Ахаса хагатсан Марта Мария нарыг тайлгаруулахаар олон юудэчүүд тэднийд иржээ. Тэгтэл Марта Иесусийн ирж байгааг дуулаад үг тахаар гарав. Харин Мария гэртээс хүү сарв үлджээ. Марта Иесуст эзэн та энд байсан бол миний ах үхэхгүй байх байсан. Тийм боловч одоо та бурхнаас юу ч гүйсэн бүрэн танд өгнө гэдгийг би мэдж байна гэв. Иесус түнд чиний ах амилэн гэхэд Марта түнд Элсийн өдрийн амлалтад тэр амлын гэдгийг би мэдэн гэв. Есүс Мартад та бол би бол амлалт ба амин надад итгэдэг хүн үхэвч амьдрын амд бөгөөд надад итгэдэг бүхэн хязээч үхэхгүй. Чи үүнд итгэж байна уу гэж асуув. Марта тэмээжин та бол бурханы хүү болоо Христ Бэлтгүнчд ирэх нэгэн мөн гэдгийг гэдэгт би итгэс итгэсэн билээ. Үүнийг хэлээд тэр явж дүү Марияга дуулаад дуудаад цэмхэн багси инүүхэнд байна. Чамайг дуудаж байна гэхэд Мария үүнийг сонсоод уасхийн босож түн рүү очив. Есүс тосконд хараахан фрүч чочоогүй ягаад Харин Марта тэ үйлдсэн тэрэг газраар байж байлаа. Тэр тэ гэрт нь Мариатэ байж тайтгаар үрж байсан юдэчүүд түүний угасын босож гарч явхийг хараад араас нь дагав. Тэр түүнийг булшин дээр очин үйлхар явлаа хэмээн боджээ. Мариа Иесийн байсан газар ирж түүнийг хараад Иесийн хүрд унаж. Эзэн хэрэг тайнд байсан бол Миний ах бүхгүй байх байсан гэлээ. Есүс түүний үйл ахыг болон түн хамт ирсэн юдэчүүдийн үйл ахыг хараад сүнсэн гүнээ гүнээ шанарч сэтгэл нь хөдөлж та нарыг түүнийг хаан тавьсан бэ гэж асуухад тэд түүнд эзэн ирээд үз гэлээ. Есүс үйлээ тэгээд юдэчүүд тэр түүнд ямар хартай байсныг хараач гэжлээс байлаа. Харин тэдний сарын минь цохор хүний нүдийг нээсэн энэ хүн түүнийг мөн үхүүлэхгүй байж чадаагүй юм байх та гэв. Есүс таяд дотроо гүнээ шанаж буйш руу хөрөж ирэв. Энэ нь аггүй байсан бөгөөд амийг нь батаар тахилсан байлаа. Иесус хадийг зайлгүйр гэхэд таллигацийн таллигац таллигацийн дүү марта түнд эзэн тэрэг хэд төрөв хонож байгаа тул одоо үнхий үнээр орсон байгаа гэж хэлэв. Есүс мартад хэрэг чи итгэвэл бүр хани хайдрыг харин гэж би чамд хэлээгүй билүү гэлээ. Тэгээд тэр хатыг зайлуулав. Есүс дэше харан ава танабек сонсонд танд би талархаж байна. Та намайг үргэж сонсдгийг би мэдсэн. Таны намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд тойрон зогсоо энэ хүмүүсийн төлөө би үүнийг хэллээ гэв. Тэр энэ альтаад цангадуугаар Лазар гараад ир гэж хаширав. Үүсэн хүн гар хүлэн оршуулгийн болтоор болттой нүрэн альтуураар ороодтой гэрийг харж ирэв. Есүс тэдэнд "Тайж түүнийг явуул" гэв. Марийгинд ирсэн юдэчүүдээс олон хүн Есүсийн хийсэн зүйлийг хараад түүнд итгэжээ. Эсний үг. Христос цаашаа батал тань байх болов. Сайн мэдсэн үү? За өнөөдөр Есүс Лазарыг таны амьдлуулсан байна. Тийм. Яаж түүний амьдлуулсан бэ? Түнд мессежас хийсэн үү? Засал хийсэн үү? Ам гүсэн үү? Үгүй тийм. Зүгээр нэг үл хийсэн. Үг хийсэн. Тийм. Лазар гараад ир гэж. Тэгээд тэр шүд амьдлагдаад христ ирсэн. Ийм Есүсийн хүч чадлын тухай та нарыг бодож үзсэн аа. Царим нь буруу олгодог. Хүчтрэ хүүхдэд асуугаад цонхны хариу цунсан. За та нарын бодол ямар вэ? Есүс та бүдр өнгөрсөн хүнийг 아밀로를 찾고 또 두릉 없은 나라 두릉 두릉 웅그루스 문이 아밀로스 티 타브 두릉 덜거는 웅그루스 문이 아밀로 찾고 자 닉사로 웅그루스 뭘 약해 찾고요 야나 다이드베가 닉사로 웅그루스 뭘 아밀로스 찾고 계죠 같은 시간에 있으니 감식할 있는 기승 같고요. 네. 닉 살을 옮겼음 찾든. 네. 예수스 분이 우승 분이 전비 버릇군 비시. 네. 우스 테레 야므르니 어쩔 가랏 요 아무르 톰 음, 김치슨 김치슨 톰 맛이 이크 гэмтсэнд түүний шүт зүгээрээ болгож чадсан. Тийм ээ. Тэгээд нүд гэмтсэн хаад нүдэн гэмтсэн хിവэрээ амьлуулах биш. Тийм ээ. Тийм. Нэг сар өнгөрсөн ч, нэг жир өнгөрсөн ч яс зүгээр бүх мах нь алхаг болоод яс ясан үрдсэн ч, ясч байхгүй байсан ч хаяад амьлуулж чадсан. Тийм учраас чадаа үжүүлж байгаа өнөөдөр. Үүнд итгэдэг үү? Үүнд итгэдэг үү? За, үнийг мэдэх тийм. Аа. Хис 10 мянган жилийн өмнө өгсөн хүн бас амьд урж чадсан тийм. За. Үнийг үжлэхийн төлөө өнөөдөр энэ Лазарыг За энэ амжилт үйлсэн. За. Харин Есүс бидэнд үнэхээр өгмөр байгаа юм махан биеийн ам биш. Тэ мэ? Махан биеийн ам өгөхөр имийн үжүүлж байгаа биш. Бидэнд өгмөр өгмөрөөр байгаа ам нь юу вэ? Аюунсны ам тий мөнхийн ам байна тий. Тэгээ тэнгэр бүрэн юм нь бүх амьдрах тийм амьдрал өгөхөөр бидэнд ийм юм үжилж байна. Тийм ийм хүч чаргатай гэдгийг үжилж байна, тийм ээ. За. Тэгвэл ийм бидний манхан биеийн амин хэдэн 10 жилийн дараа алга болсон тий өнгөрөн тий тэр харин бидний оюун сүнсний амин тэнгэр мань өмнө үргэж яв тий. Тэгээ энэ аим мөнхийн аим захим хангаалахын төрд үргэлжүүлэхин төрд бид яаж хийх хэрэгтэй вэ? Яаж хамтрах хэрэгтэй вэ? Үнийг бодох хэрэгтэй. Та нар махан биеийн аим захим хангаалахын төрд үргэлжүүлэхин төрд юу хийдэг вэ? Юу хийдэг вэ? Хаал иддэг тий? хольдог тий. Хольдохгүй бол өрсөд өвхөн тий. Тэгээд бас эрүүл мэнд амьдрахын тулд таскал хийдэг тий. Тий. Таскал хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өвчтэй амьдрах тий. Бас ийм амь сайн хамгаалахын тулд сүрдэг юу хийх вэ аюултай вэ? Юу хийвэл бид муу бол би муу вэ? Үнийг сүрдэг тий юу юу хийвэр би сайн гэж сурдаг. Тэгээ аюулаас холдоод тий тэгээд амьддаг. Тэнгэр бэрэмэнд ийм махан би ам өгсөнд үнийг сайн хамгаалах үүрэг нь бидэнд байгаа. Тий бид үнийг сайн хамгаалах хэрэгтэй өөрөө. Үнтэй хадэ бидний оюун сүнсний амбас Тэнгэр бүрэн өгсөнц үнийг сайн хамгаалахаас нь бидний үүрэг. Тэ мэ? Үнийг хамгаалахын тулд оюун сүнсний айн, мөнхийн айн хамгаалахын тулд бид яаж хийх хэрэгтэй вэ? Яа насан юм идэх хэрэгтэй тий, идэвхтэй хэрэгтэй бидний оюун сүнсэнд. Юу идэвхтэй вэ? Оюун сүнсэнд зөнд хэрэггүй гэж үү? 다 예수스 비는데 할 군수 그승티 테르뇨에 자 크리스틴 비벤 아 자생배 크리스틴 빈 이때 그때 티 우리 이때 안 들을 бидний оюун сүнсд маш сайн тий Тэгэл дасгал яаж хийх вэ? Оюун сүнсний дасгал. Боловсруулсан байна. Тэг, залбирэн тий. Залбирах хэрэгтэй. Аа тийм байна. Залбирвал бидний оюун сүнс бас эрүүл мэнд болно тий. Яраас залбирдаггүй байвал яах вэ тий? Бидний оюун сүнс байна уу байгаагүй үнийг хамаагүй зүгээр би ман биеийн төлөө амьдарна. Тийм ээ. Тэгээд хэнэс сурах вэ? Оюун сүнсийг сайжруулахын тулд бидэнд ийм аим өгсөн хүмүүрээс нэгнээс сурах хэрэгтэй. Тэр юм блэ? Иесус Тэнгэр браа тий Тэнгэр браас юу хийвэл бидний үзэнс муу бэн юу хийх хэрэгтэй вэ? Үнийг сурах боломжтой. Тэгхийн тулд Тэнгэр брааны үг сонсох хэрэгтэй. Тэгээ би бүрмжих хэрэгтэй. Эсвэл зааж өгч байгаа ийм хэрэг юм. Сайн сураад үнийг сахихангаа амьдрах хэрэгтэй. Тэ мэ? За. Тэгвэл та нар ийм Тэнгэр брэнд өгсөн ийм мөнхийн хаан яаж үргэлжүүлж байна вэ? Үнийг үргэлжүүлэхийн тулд яаж хичээж байна? Үний талаар түрүү түнэн бодож гоё. Бид оюун сүнсний хоол сайн иддэггүй, тасгаар хийдэггүй, сайн сурдаггүй